بوك تو نن راي ستو ستو كم ويسيت наречие наречие เคย ยังไม่เคย уже однажды еще никогда. Уже однажды, еще никогда. คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине? Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине? ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ Нет, еще никогда. Нет, еще никогда. Край, майми край. Кто-то, никто. Кто-то, никто. คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ Вы здесь кого-нибудь знаете? Вы здесь кого-нибудь знаете? ไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ нет, я здесь никого не знаю. Нет, я здесь никого не знаю. อีกนิดอีกไม่นาน Еще? Больше нет. Еще? Больше нет. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม Вы еще долго здесь будете? Вы еще долго здесь будете? ไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ Нет, я здесь буду недолго. Нет, я здесь буду недолго. อะไรอีกไม่อีกแล้ว Еще что-нибудь? Ничего больше. Еще что-нибудь? Ничего больше. คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม Вы хотели бы еще что-нибудь попить? Вы хотели бы еще что-нибудь попить? Май, ไม่ ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะ Нет. Я больше ничего не хочу. Нет, я больше ничего не хочу. อะไรบ้างแล้ว ยังไม่เลย Уже что-то, еще ничего. Уже что-то, еще ничего. คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม Вы уже что-нибудь ели? Вы уже что-нибудь ели? ไม่ ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ Нет, я еще ничего не ел. Нет, я еще ничего не ела. ми край มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว Еще кто-то, никто больше. Еще кто-то, никто больше. як май. Еще кто-нибудь хочет кофе?